gihugu cy'ubuganda perezida evariste ndayishimiye yagarutse yashikirize ko yemeranije na mugenzi we yoweri kaguta museveni gukomeza ibarabara rihuza ibyo bihugu bibiri riciye ku rubibe uburundi buhana na tanzania ikobero twarababwiye kandi imyuzurire ibandanya kugeramira ibice bitandukanye by'igihugu ku nkengero z'ikiyaga tanganyika cyane cyane muri mutimbuzi kibenga rumonge n'imakamba ndetse n'ahandi aho rero umukuru w'igihugu abona ko atakindi gikwiriye atari gukinjura abarundi bakiga guhangana n'ibiza kama twarababwiye kandi ibijyanye n'ubukene bw'isukari bubandanya kwibonekeza mu gisagara cya bujumbura ibyo bikaba biri uko mu gihe ihinguriro ry'isukari sosumo ryo ryemeza ko ritanga isukari ikwiye kandi ndetse ku gihe mu bijyanye na politiki mwarumvise ko umushingamateka gaston sindimwo yahora ari cegera ca mbere cy’umukuru w'igihugu anise niyo ngabo yahora ari cegera ca kabiri cyumukuru w'inama nkenguzamateka hamwe na isidore mbayahaga birukanywe burundu b'umugambwe w'abadasigana ipona abarongoye uwo mugambwe bagiriza abo batatu kuba bitwara nabi mu kwararaza umugambwe mwarumvise kandi ibijanye n'utuzu tugera ku majana abiri twasambuwe eh, turanaturirwa imabayi mu gacimbiri ka nyarure umutumba buhoro mu ntara ya cibitoke mu gihe abanyagihugu baba muri utwo tuzu babona ko bangajwe musitanteri wa komine mabaye avuga ko bari bihagiye amatongo ya leta ariko akabahumuriza ko hagiye gutunganywa gushasha kugira ngo kibe ikigwati iterambere amakuru twabashikirije mudutunge ntituri buyadondagure yose ngo tuyamare ariko mwebwe mwarayakurikiye ku munsi ku munsi murayibuka mugira icyo muyashikirije ko oh, kuri ayo makuru yaciye kuri radiyo na televiziyo y'isanganiro mushikiriza ibyiyumviro byanyu rero mu rupfasoni atawe mututse cyangwa ngo murengere akarimbi kuko iciyumviro gitanzwe mu rupfasoni aricyo kigira ikimazi kurusha igitanzwe mu bwerunzi n'ubushirasoni muratwakura ku nimero musanzwe mumenyereye ni irindwi na gatandatu ubusa mirongo munani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu canke itandatu na rimwe ubusa mirongo munani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatanu amajana icenda mirongo munani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu canke ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu canke ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri imirongo ya telefone iruguruye gira ico ushikirije gira mu buhinga bw'ibyuma baranyeretse ko hari umunywanyi yamaze gushika ku murongo mwiriwe neza n'inda twakuye rihonara twakuye ari he inyarunazi n'amahoro ga rihonara mhm Mm-hmm. ariko leonardo leonardo turi ko twumvikana nabi turi ko twumvikana nabi sinzi ko woraba ugahagarara ahantu hafata neza kuko ntituri ko turumvikana neza mm-hmm. eh, mwiriwe neza mwaramutse mm, mahoro neza ninde twakuye twakwiriye ndi odasi munyabiraba odasi munyabiraba ngaha mu ntara ya bujumbura n'amahoro ni cyane nduga ku ijambo agomba gushyikiriza ku kibazo kijyanye n'ibi byo kuvuga ngo agakarata kamu kavuye ku bihumbi bitatu kadugijwe ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mhm, biri mu nteguro y'itegeko igenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira bibiri na mirongo ibiri na kabiri cyane cyane turabyumva mhm. nihwetse nk'umwenegihugu mhm. ikarati igura bihumbi bitatu mm. ku mutumba urashobora guhura ifise abantu bane batanu mm-hmm. ubidugijwe ikajya ku mirongo ibiri na bitanu mm. naho uryoha bitegeko rero mm-hmm. nibaza ko bashobora kuronka bake mm. kuko ugerageje mm-hmm. ukayigura abantu bayibagurishije nk'itegeko bazoyigura mu ngabo uharuye ku buryo n'ubukene abantu basanzwe barimwo je ndazi ku karatare mituweli y'ibihumbi bitatu mhm. mu gacimbiri karimo imihana irenga amajana n'indwi mhm. urashoboye guhura ati abantu cumi bayifise nyakubahwa mumenyesha amakuru mm. nagomba kubaza none nk'amwe leta yoba yateguye yuko ayo mafaranga izokoresha izova mu izo karata mhm. hamwe ataziguze wumva byoca bigenda guteganya nyakubahwa mumenyesha amakuru mm, ariko leta iyo iriko amafaranga ikoresha irategekanya hari igihe usanga bidashitse ariko yo irategekanya eh, urumva nashaka kuvuga muzo tubarize ku buryo urumva hamwe none tuzozigura ku itegeko cyane mm. inshimbiro cyane cyane ariko ariko dasi iyo bariko barategekanya ni nkuko bashobora kuvuga bati amafaranga leta izokoresha ahanini azova mu mu guhamagara ku matelefone bizova muri aya mayinite mukoresha mu guhamagara ku matelefone na cyane cyane mm. birumvikana mumenyesha bakuru mm. navuga urumva none eh, ibyo byo urumva ni kawayida none izo karata nazo ko abantu benshi wumva iguze ubushatse wumva leta yoba ikironka amahera ikoresha nyakubahwa mm. ikibazo cyaje cyari cyo nkaba ndabashimiye murakoze cyane kumbura abajejwe gukurikirana ikigega cya leta cyangwa amafaranga leta iheze iheza ngo ikoreshe mu mwaka abazoheza barabe ingene bashobora kubigenza nimba ari ibyo guhinyanyura ubona ko ni inama nshingamateka uno munsi yari yiriwe kuri icyo kibazo mwiriwe neza mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza iyo mugenzi ninda twakwegaye Michael Imakamba Michael Imakamba n'amahoro hmm, muratwumva neza atankomanze turabumva neza tutega hmm, nduga ku ijambo eh, rero gari neza bagusukira ibyaha mhm. ariko ngo inzira iva aho i burundi igenda bugande kandi twaca muri twaca mu rwanda mm. n'ubundi ngo tanzania mm-hmm. ni kweri turi bantu n'ishyirahamwe rimwe isi afurika yuniti waravuze bwenge mm-hmm. ni kweri tujye turazunguruka hagati y'abagenzi badushitaniye ambasade mm-hmm. ibi nabyo nta cyuma tuba bane umugenzi bane bavuga ngo utari bukubye yo kubye inyuma mhm bese tukugara ubwo bugenzi bumaze none mm. ububanyi bwacu nabo bantu mhm uti wabo mu gihugu banyu barabumata mhm n'umunani hari ingorane kati ya 5 mhm rero mm-hmm. badari bandi barahanura uwo muperezida yatebaga ugari ambasade zabaye mwarabibonye abantu barabyebereye mm-hmm. natwe rero ambasade z'ibyo bihugu zibeho mm-hmm. bibonekana ko nta bucukuzi bufaniye murakoze urakoze cyane Mike kumbura n'ishimviro wawe ariko mu bijyanye n'imigenderanire ibihugu biba bifite ukuntu biba bibibona biragira biti ego nibyo hariho ibyo tudahuriza ko mugabo ntitwoshika ku rugero rwaho twugara n'ubuserukizi bw'ibihugu byacu urakoze isanzwe ibintu irenga iminota cumi n'ibiri muri soza hanze y'isanganiro mwiriwe neza ninda twakuye ninda twakuye eh, inde niko yaga Alex twakuye ari he ku mutumba w'inyabutugu muri komine buhinyuza mhm, buhinyuza mu ntara ya muyinga duga kwijama ikibazo nashaka gushyikiriza mhm. ni ikijyanye n'iyi mituweli ya kamunumva ngo yaraduzwa ntiraduzwa mhm, biri mu nteguro y'itegeko igenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza ariko ntiraduza gushika ubu turimo kirumvikana neza umurongo waguyemo yundi twindine ntabwo turi mu by'icyuma ndabibabwira mu bene umva ibiri icamo n'ubundi wese ndimo ndakumva mm, nariko ndakubwira hano ntituriko turumvikana uno munywanyi kumva urengera ngo waraza gushobora gusubira kutwakura kandi arabe ahagarare neza kugira ngo dushobore kumvikana mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye ninde twakuye inde joseph bikirimana joseph duga ku ijambo yego eh, ry'amakuru nagomba kuvuga ko mhm. najyanye n'izo za mitiweli mhm. ukuri uri kuraraba ntihatari ahubwo umengo kweri nko mu banyagihugu bato bato ho mhm. bigiye gukomera kuko nazigeze ibihumbi bitatu nyine kwa bijya bihumbi bitatu nazo bahora bagura yabo wahora usanga bababwate sitasiyo yishwe hmm. ubu naho bigiye kugenda gute umunyagihugu muto muto hari uwo usanga afite imyaka mirongo itatu n'itanu cyangwa mirongo ine ataronka ibihumbi mirongo ibiri rero hmm. wumva bizohavura bigenda gute ibihumbi ijana byo urumva hoho ni urundi rwego hmm. rero nimba hazo cyaba nk'abagira neza bazaba bararaba ko bofasha kweri abantu bato bato abe babari iyo myinyanyuro baza batuzire bavyige ko bari ngene bo bihinyanyura bazaba bakoze mm hariho abashinga amateka mwitoreye hariho ndetse n'abakenguza amateka kumbure bazoheza baraba muri muriko murashikiriza nimba hari ico hinduka kugira ngo iyo mitiweli canke ako gakarata ko kwivuza nikagurwa ayo mafaranga yego nandi makuru nayo mhm. ajanye n'imyuzure mhm. kuri ariko urabyumva birateye umubabaro leta ikwiye kuzirara abantu abana baba begereye ku biyaga bakaza barabimura mm. bakana abandi babashira mm. yego ibyo bitaraba mm-hmm. yego mugire ibihe byiza rero aho ku urakoze cyane joseph ngaho y'inyabikere mwiriwe neza mwiriwe ninde twakuwe kuguru timote timote yatwakuye ari timoteyo sindiko ndakumva neza ariko timote nta ntawuze ikibazo gishobora kuba kihari hari umurongo tutari kuturumvikana ko neza usanga biriko biracikagurika gutyo ntimuheze ngo mushikirize iciyumviro canyu ngo cumvikane kuko iyo tutari ko turumvikana ni kuvuga ko n'abatwumviza bataba bariko barabumva isaha zibiri mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye kuri timoti cy'amahoro igihanga igihanga yego duga ku ijambo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ubundi munyuranye ku murongo mw'ironete mahoro ninda twakuye ndi emile emile twakuye ari he ndi ni mubimbi ni mubimbi mu ntara ya bujumbura yego ah, amakuru twagushikirije kuri radiyo televiziyo isanganira akakunyura n'aya ikintu nagomba mvuge mhm. nagomba mvuge kuri aka karata mhm. kamu aka k'abanyagihugu mm. eh, nagomba mvuga ati twebwe bo burumva aba batubereye imbere mhm. nka twebwe ba banyagihugu bato bato mm-hmm. kubera ari twe tutwipfuriza kuntusha tugira ingorane mm. kubera aba bari hejuru bobo ntibadukoresha mm. twebwe ntitugaruka tugira ingorane mm. yego n'icyo nakombe mvuge mm. murakoze murakoze cyane kumbure izo mpinyanyuro zaheza bazisunga bo mwitore yego ngiye abategetsi barabyumva bobo ntibagakoresha yego ntibatugakoresha twebwe bato bato mm, eh, abashinga amateka abashinga amateka n'abakenguza amateka mwatoye bazoheza bahindure eh, kumbura itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha hanyuma ayo eh, ari kuri ako gakarata bayagabanya sawa murakoze urakoze mire sawa sawa mwiriwe mhm. neza mwiriwe mwiriwe ninda twakuye gahe ndi emile imabaye emile w'imabaye rero bashaka kigeze icyiyumviro ciyo inzovu bacuye mu gakure icyiyumviro cyo mu gakure n'abaturage bose amanya kuba mutanga bo oya hariho umugwi yakoresheje w'imbonerakure banyakubahwa mwamenye mm. gute ko ari kure wavuga ko ari urwaruka yarungitse mm. bo abanyagihugu turifumbereje mm-hmm. baratubabajwe mm-hmm. abana bariko baranyagirwa mm. ariko we waravuga yuko ari ahantu mwebwe mwiha abanyagihugu bihagiye ari kugira ngo hasubirwemo hanyuma abantu baheze babe mu kigwati cy'iterambere aha ni amatungo twihagiye ba mhm. twahora tubaho ahantu kuva kera mhm. ariko mushaka umuco mwohacika mukaza murabaza neza mukamenya mhm. ukuri aho guhagaze mm. ndabumva neza emile yego ujya mu yavuze ngo abayagihugu bamufashe gupomora amazu abanyagihugu basanzwe yakoresheje mu kuyimbonera kure hmm, ariko n'abanyagihugu nabo nyine bashaka ukuri mu kumenya hmm, ariko nabo nyine ni abanyagihugu abanyagihugu mugabo ni umugwi wundi mugabo mhm. ufite irindi zina hmm. yego muhashika mugatohoza neza n'ukuri mukaraba ibyo bintu birababaje uba amaso ibarabara yego dusabye leta ko dutunganyiriza n'ababijejwe cyane cyane umutekerano w'intore hagati mu gihugu akahagera akaraba mm. yego murakoze mm. mugabo umusitantere wa mabayi emile aravuga ati ah, nibyo hariho urwaruka rwo mu yindi zone nahitanye kugira ngo si ntabikore wenyine we yavuga ati nabo yahamagaye kugira ngo baze bamufashe aho hantu mwari mwaharonse gute izo nzu mwazironse gute hame tuhava tuhaba kuva kera batangiye mm-hmm. badukura ahantu bariye mm-hmm. ahantu babanje kudukura n'ahantu twaraturima mm-hmm. batumukira impande yaho naho urumva ko bahadukuye twarose kuva kera yego kuva kera kuva uwitwa remezo akihava twate tuharonka muhamaze imyaka ingana gute imyaka habuze n'imyaka mirongo itatu n'itanu tuhari mm. yego murakoze canke mushobora kuba nko mu gihe cy’intambara mwoba mwikitse mukiza nk'uko babivuga ntashoboye guma ku murongo emile mabaye ariko akumbure n'ikibazo cyo kubandanya ah, batandukanye batohoza bakamenya neza ibyo ari byo mwiriwe neza ninda twakuye mwiriwe neza ntashoboye kuguma ku murongo isatsi zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'umwe muri sitiyo za hadiyo televiziyo isanganiro mwiriwe ninda twakuye leonard dusubiye mu ruyigi mhm. kuvuga ariho barabura karoti batiri mhm. ubwato nk'abantu bafata akayi biragora rwose kugira kaboneke hmm. ubwo rero twasaba yuko abagenzura bityo bukora kugira natwe turabe ko turonka ako gato kayo hmm. muvuze ko itaboneka no kuvuga ko haheze igihe kingana gute eh, nta nakaboneka nibyiza arakaronka agasura mu kintu cyangwa mu rugi naho nyine ntikumve n'icyo cyangwa icyo hmm. bintu rero twasaba yuko natwe bukaturonka eh, hama ikindi nacyo nagira mvuge kugira urugendo mm-hmm. rwa nyakubaha umubyeyi wacu mm-hmm. kuba bo biyumviriye kugurura inzira ihuza uganda n'uburundi ihobero mm-hmm. twizere ko natwe abantu n'igihugu bato bato twagira twiyunga mm. urakoze cyane rero naruto ijoro ryiza hinya runaze isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'ibiri muri sitidiyo radiyo isanganiro Eline Bell nibigira kuri mikoro mu biga bw'ibyuma hari Albert Nduwayo mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe wiyalo ninda twakuye muri kumwe na jamara jamara twakuye ari kumena nyabitsinda ku mutumba w'ikirungu mm, mm, amakuru twabashikirije akabanyura nayahega jamara ego twebwe nk'uko novuga icya mbere n'iyi radiyo y'isanganiro mhm. twebwe nk'ubu nguya nacitse nta kigo kirumvikana aho albert arakumva ikindi cya kabiri mu bisanzwe nkiri ku kinye cya radiyo y'isanganiro mhm. ubu uhasigaye havugiramo amaradiyo sandera gakura radiyo buntu radiyo rwanda ariho n'izindi radiyo dutuma zirwaniramo mu murongo mm. nk'ubu rero bibyumvikana nabi nabi kabisa nta kigenda mu bisanzwe mm. murabe rero mudutunganize kabisa tubisangane uko turayikunda cyane mm. hanyuma nkaca ngenda kuri bya bya ikarata kamwe tuyite mituwere kuri twebwe abantu bato bato mm-hmm. twebwe rero kabisa turateye akamo nk'ijwi ry'umunyagihugu mhm. leta kabisa idufatiye mu twebwe mu burundi ibice nka mirongo umunani ku ijana bigizwe n'abantu b'abarimyi mhm. abenshi rero turakenye nubwo biruko dukora imyuga itandukanye ubwo turakenye mhm. ikarita iyo igiye ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu nibaze neza ko kenshi abantu bagiye guhera kandi abantu bagiye gupfa kuko nta kuntu azokwivuza ibyo bihumbi na mirongo na bitanu yabikenye hariho n'abacayo mahera bari kwa muganga bakabura iyo bariha mm. ako kamitiyo kakagira icyo gasahirije mu kurondera ukuntu ariha mm. twebwe rero ngaha mm. twe nta bindi twitega karuguwe kuko mituweli yonyine ino tuyigura ibihumbi bitatu n'igihumbi cya mbirari mm-hmm. tuca usanga ayo mahera ibihumbi bine bigorana no kuboneka ugasanga nyine abantu bari kwarivuza nabi nabi none niyo yagira kumwe mirongo ibiri na bitanu mm-hmm. ntakubeshye twebwe wumva nta kindi usigaje atari kugira gute uyipfirira nta bindi twitwaza umwaka mu kumunyagihugu kabisa leta irabe kabisa idukorere nkuko ari umubyeyi mhm. idupfungurize ibi biciro kabisa vy'ikarata kabisa mm. urakoze cyane jambo ego nicyo nariko ndavuga kabisa murakoze mugakanira umurongo kabisa muturabire ikibituma kabisa ko umurongo umucikagurika sinzi gituma rube ruto yavyumvise baje nk'ubu twamaze umurongo wacitse mm. ego sawa urakoze cyane nayo kuri ibyo bijyanye na kumbure integuro y'itegeko guca mu nama nshinga amateka yice mu nama nkenguzamateka ishike no mu biro by'umukuru w'igihugu kugira ngo yemezwe mm, intambwe ziracahasigaye kumbure ngira ngo ari gihinduka kizohinduka isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'itanu muri studio za radio televiziyo isanganiro mw'ironesi ndagize mwiriwe n'inda twakuye ni butoyitoma butoyitoma twakuye ari hehe nyabitsinda mu ntara ya ruyigi mhm. toma duga ku ijambo yego ijambo nagomba kuduga ko mhm. rero kabisa nyakubahwa rema ajya amakuru ajyanye n'ijya karite da maradi mhm. ni ukuri twaratangaye cyane mbere twaribagije ati none ga yemwe ga ntibarabe kabisa ukuntu bazogera inyanyura mu buryo bundi mm. ariko ntidutegekane gusaba mubyeyi mutwumve neza mm. kuko nka twebwe abantu bato bato twakwera ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mm-hmm. tuzuba duhebye nyine kwivuza kabisa kuko ni nk'ubu byari ibihumbi bitatu mm-hmm. ariko kandi wasanga bashyira ko n'ikindi gihumbi ngo ni cya eh, ngo ni cya y'imodokari ambira mm. eh, ngo ni gutekaniriza ambiranse kandi nabyo ni byiza turabishima kuko icyuma nicyo guma gikomeye mm. hirya ibihumbi bine kabisa byagorana mugabo bikaba byogera ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu mhm. kabisa nyine turagiye kwicwa n'indwara turema ndibaza ntidutegetse ariko muri leta mbyeyi bajya barabe kabisa mu yindi nama nshingamateka izo izuba bajya bagiha inyanyure kweri bazi barabura amaserivisi ashobora kuvamo ry'amafaranga ni menshi hariho ababose hariho amamodoka agenda hariho imizigo igenda mu mamodoka bazi babirabe kose n'ahandi y'abantu b'abarimyi ntitukirima hamwe na hamwe ngo twimbure n'akangeri bamwe bamwe ntako baronka mm, ku bwawe uti amafaranga leta ikoresha boza barayakura cyane cyane kuba amamodoka ku babose ehm. urakoze cyane to ubwira ryiza saa zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'indwi mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye inde mwiriwe ubundi munyuranye ku murongo mwiriwe neza mwiriwe neza mwiriwe ndi fesito batazira muheye mu kayogoro yego tuga ku ijambo Eh, hariho amakuru mwigeze gucisha ko ajyanye no mu gihe cy'amafunguro y'abayisilamu mhm. hariho igihugu bakunze kuba bajyamo ngo bajyayo bagatera buri ikintu namba ngo ari ku mva y'ubuntu sinzi rero ukuntu eh, bavuze yuko hari hapfuye abantu bangana mirongo ine n'abariko mm. ngo n'abakomeretse ijana n'abariko mhm. none ibyo bintu iyo bagiye hagapfira abantu nk'abo mhm. ibyo ni byo ni batubwira yuko basenga mu kwizera mhm. baratinda bakabiharirwa n'ibyo abo bantu usanga baguye mu byaha mm. baba basa na bajya mujya muntu aba yiyahuye mm. yego jewe rero nagomba mvuge nti nta kuntu none abo bantu bajyayo bavuye muri icyo gihugu mhm. ibihugu byose baturukamo nk'abo bayisilamu bogerageza kugira kugira ngo baze barahura n'izo mpanuka ko mm. kwera ibyo bintu kwera ibyarambabaje kuri bajya abantu baguye hajya ahantu mhm. na bajya abantu bakomeretse byarambabaje kwera rwose ndiko ndabyumviriza umengo mbese n'agatima ko ujya muri isilamu kino bakijyayo mm, ariko umwe wese afise ukwemera kuri kwiwe fiston ni ukububahiriza uko eh. bemera nawe ukemera ukwawe eh, kumbure kuko eh. ntawo ushobora gupfa undi n'ukuntu yemera ikihari ni uko bose bemera hanyuma bakabana mu mahoro urakoze isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu kuri radiyo televiziyo isanganiro mwiriwe neza mwiriwe cyane nida twakuye jean claude mukayanza mukayanza n'amahoro ga jean claude dore n'amahoro amakuru twagushikirije kwisanganira isanganiro agaheza kakunyura n'aya iyo yakamubasha mituweli badutabare kabisa mhm.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 Claude Garutse Mhm mm duga kwijamboko Jena ari kwico kibazo cha mitiwe mhm. Abanyagihugu nako twigira mhm. Na bitatu turabibura mhm. ikindi kintu kibabaze ugiye no na kw'ako gakarara mhm. abaganga ntibakwakira neza mhm. nta muti uzimbye baguha mhm. bakubwira ko atayihari nibyo biratubabaza kubona turi hano ibyo bitatu ntituvugwe uko bitegerezwa kugenda ntibazane iyo miti igihugu ntigikenye mm. hanyuma ibijyanye n'isukari biramaramanje muri leta mbyeyi kubura isukari umuntu asoma mu ntihagira namba mhm. na kamaramaza mm, ntibarabe rero barafite inzahabu ibintu byovamo amahera mhm. abo bategetsi barabe ku mishahara yabo batume bakura ko amahera mhm. nayo twebwe turaba n'icyo duha abana bafungura mm. turaje umunwa hanze nk'inyoni mm. ni ukubiraba rero twe turabona ko ari nabi biriko biragenda nabi rwose mm. yego kabisa mudushikire imbere urakoze cyane jean claude Ego namo. Nkumbura ababijejwe bazoheza barabico gukora kugira ngo kino kibazo canke ivyo bibazo muheje gushikiriza bive mu nzira. Isaha zibiri zirenga iminota 36 muri siyo za radio isanganiro. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Mwiriwe. twakuye. mukuru timote igihanga mu kigo cyitwa timote igihanga n'amahoro yego yego mhm, ntuduka ku ijambo bagira tuvuge ku cy'isukari mhm. isigaye igeze ku bihumbi bitanu naho kabonetse naho usaba akanusu ntibaguha mhm. yego kabisa utaguze ukiro nturofa hari aho amabutike azwi neza hanyuma mukayisaba bakayigurisha bitanu tuba tuguze nko kwa ya y'abenegihugu mm. yego usaba irobo cyangwa ikiro baraguha guhera ku irobo cyangwa inusundi baguha mm. yego urakoze cyane timote yego namwe murakoze mukumbura inzego zibijejwe ziriko ziriga canke zariko zirarondera ukuntu ico kibazo cotora inyishu mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe n'inda twakuye iyo nkuru celestin mukayoko ni celestin mukayoko imwaro n'amahoro eh, ku mutumba wa bisoro mhm, nduga ku ijambo ni ukuri aho gakarata mhm. ni ukuri nyakubahwa umukuru w'igihugu adufashe no kuri ibyo bintu n'ibibi mhm. kuko hariho abanyagihugu barara batanariye urumva ntiyoje nzagura ikarata y'ibihumbi mirongo ibiri kandi ari ayatubitse mu kandi aragerageza arabe n'ukuri yadufashe kiretse inama amateka ariyo ifashe iyo mpinyanyuro ariko gushika ubu inama eh, nshinga amateka yoyo yemeje iryo tegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibintu bicifashe uko nyine ari ukagwa karata kazoga igihumbi mirongo ibiri na bitanu mwiriwe neza mwiriwe mahoro mahoro ninda twakuye disimasi nyabitsinda disimasi nyabitsinda n'amahoro oya kwa bijya bintu by'akago twari ko turashaka kurya mituwere oya mhm. nuko mu bisanzwe hari abantu batashobora kuronka ajya muhera ni menshi turere mm. ego harabe turere bakomeje kuko igiciro bari barigumije ko kwima bako mm. arakoze disimasi ngaho inyabitsinda nawe nyene ivyimviro vyiwe vyumvikanye isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'umunani mwiriwe ninde twakoze nagomba mbuto amazi mm. ninde twakuye ariko timote wahinduye telefone ukoresha nicyo gituma wumva tutari ko turumvikana neza ntituri ko turumvikana ni ukuvuga ko hari telefone wahinduye cyangwa wahinduye telefone uhamagara ko ntawe uzi ibyo ntitwumvikane biracikagurika ntituri buheze ngo twumvikane neza urakotse saa zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'icyenda mwiriwe neza mwiriwe ku isanganiro isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'icyenda turacarindira udutelefone twanyu kugira ngo mugire icyo mushikirije ku makuru mwumvise ku isanganiro mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe uno munywanyi ntituri ko turumvikana mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe n'inda twakuye amahoro natwakuye ari hehe watwakuye hano ndabumva neza ariko ndabumva je ariko mhm. ni nda twakuye hano muri bande mutwakuye mboje n'umunyagihugu wa ngaha mugweza mugweza gwa hehe rwa ah, kanyosha rwa kanyosha duga ku urumva jewe umunyagihugu nashaka kuba inkuru ushobora gutohotsa abanyamakuru amakuru uh, tutamenye ngo tumenyeshe muyazane ku munsi wa mbere kuva igihe cy'isaha zibiri uno munsi n'igira icushikirije uno munsi n'igira icushikirije mu gihe mushikirije ku makuru twabashikirije twebwe nyine ariko amakuru twebwe tutamenye muze muyazane ku munsi wa mbere kuva igihe cy'isaha zibiri gushika isaha zitatu eh, urakoze cyane isaha zibiri zirarenga iminota mirongo ine muri siyo za handi y'isanganiro turacarindira udutelefone twanyu mwiriwe neza ndagize mwiriwe ninda twakuye ni nyandwi cedric nyandwi cedric twakuye ari hehe ndi ngaho imakamba imakamba n'amahoro yego n'amahoro tuvuga ku ijambo sedi jambo ka mbere nashaka kugira ayipfunshikirije mhm. nakajyanye n'isukari mhm. isukari yabaye ndase nga mu gihugu iwacu wumva ngo siho yimbuka mhm. umuntu ararondera isukari akayibura mbega e, barahagaritse kwimbura isukari mm. akabato kagira kabiri mm-hmm. nakajyanye n'aka ka mituweli mm-hmm. mbega kare ko umuntu yateba akabura ibihumbi bitatu byo kuyigura mm-hmm. mbega ubu yigiye ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu mubona umunyagihugu muto muto agishobora kuvugwa none ko dufise abaduserukira twitoreye nk'abashinga amateka n'inama nkenguza amateka turasabye badushikira imbere batwigire icyo kibazo barabe umunyagihugu mhm. ukuntu yofatwa kuko mhm. twitegereje ibyo mirongo ibiri na bitanu mhm. hamwe iryo tegeko ryorengana turabona ko abanyagihugu boba ah, bahebwe nubwo baba bahebwe mm. sawa murakoze mm, urakoze cyane ni byo abashingamateka bo ayo makenga barayafise ariko umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta we wabasigurira ati Eh, twebwe impinyanyuro zose muzana turaza kuzemera ariko ibintu bicifashe uko byifashe aho gakarata kazogwa ibihumbi mirongo ibiri na bitanu nk'uko bitekanijwe n'iryo tegeko rizoca rirungikwa mu nama nkenguza amateka mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza ntituri turumvikana mwiriwe saa zibiri n'iminota mirongo ine n'ibiri ku isanganiro mwiriwe neza Mais ouais. sonne, les grands lacs résonnent, océan paix, de faune et de force. Le soleil rayonne et les fleurs colorent des plaines odeurs des montagnes du Congo. Tam tam et le beat de ceux qui t'aiment. Pam pam pam pam tam tam tam. C'est le fruit de ceux qui s'aiment. Pam pam pam pam, tunataka amani, amani, amani, amani, du shaka amani, amani, amani, amani. okomona kitoko ya bamboka na bikelamu yawe nyonso ezali se mpo na eh. nyonso ezali mpona kuri radio na televiziyo isanganiro n'isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'ine mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ni ndarika twakura Dezira twakuye ari hehe bujumbura bujumbura n'amahoro ga dezira eh, turashima imana uko bimeze kose tuvuga ku ijambo yego hama ntabwo mbamoze iyo miryango yaburiye ngaho imuranza mhm. abagiti ba nabi urumva batwije modokari bagakubuzima abantu bari birinda mu rugendo bariko baragenda mhm. urumva nk'uko mwayivuze imwaro byarabaye mhm. kandi muradushyikira ku matoza twumve ukuntu byagiye agenda bamaze gufatwa sinzi ko muzabitubwiye hmm. hamara gombanze heziro baradisangane kubona iyo televiziyo yaratangiye gukora nabyumvire ndaza yatanguye ryari iyo televiziyo hmm, kuvuga yuko imaze kwemererwa muri sense urwego rujeje gucungera itangazamakuru cihindura Eh, ni byiza dushimira imana numva intambwe yarabayeho mutera umujyi imbere nk'umuzinga mhm. yego ikijyanye n'umwimbu w'ibiharage n'umuzingo twavuze ko byari bizinze cyane niba ucumbura mbonara ahagajwe karaboneka bya cyane mm. yego muganye nibaza ko tuzoshikirwa kuko ariko ijambo numva bavuga ngo amajana ugasanga bigeze kuri bibiri no hejuru mhm. babivuze barawumwimba bakaza barawuziganya ntibaze barushora mu mushubiri usanga bizimbutse cyane mhm. usanga byiguzemo kabiri cyangwa gatatu mhm. bijyanye n'abajya abantu babomorewe amazu bari muri bubanza ni imabaye muri kibitoki e, mu kibitoki mhm. none babaye barateguze abazi babyo umuntu akubomoze za porogaramu usanga bigoye nk'ubu kubva vari vamaze myaka nendaka vari vabvisa utwana totohinda chamwe ine nemuryango nengo vachivatira vadai mm. ngati ndikanitsekwa wamutwari kwavayari ava kegote kakarumba muna kupa motepuja sanga richivadze apo vamwe ndavadze irayo kotoendaikete kusvikira kana rimbaye varamba mudzanavonyaruva avari mutwaro mudasanzi mm. nababwiye tipore sana nabo bari baterwa n'imyuzure y'amazi nk'uko mhm. nyene mwabivuze ngaho boraba ababijeje bakagenda kubafasha nk'uwambara ubushikiranganji nyene bwo gufatana mu nda bakabaha n'uduhema n'ubu leta nyene ndababwiye tibihangane mm. yaba bijanye n'iyo mituwere baradugize virema biteye je numva biratera ko kuva kuri bitatu gushika ku mirongo ibiri na bitanu mm. bavuze ngo muri amashinga amateka babyemeze urumva turindire muri senariyo nama nk'inguzamateka turaruba icyo bohinyanya niba bopfungugira amakeya yego mm. kubera nk'abantu bamwe bamwe usanga turwazije ariko tubwe umuntu arwaye ugasanga yari yamaze kuvuza umuntu ugasanga amahera yaramuhetse ugasanga iyo mituweli irakenewe mm-hmm. usanga urumva utabonetse usanga ntibyoroshye boraba bakagabanya ko na makeya baba bagize neza mm. Eh, abantu barambwira rero mugire ibikorwa byiza rero ngavuga desanga urakoze desire nabubwira ijoro ryiza ubundi munywanyi ku murongo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe cyane ninde twakuye evariste twakuye ari hehe mu kayanza amakuru twagushikirije akagushika ku nyota n'aya byari nagomba mhm. kuvuza mbega abo kugira babipange uko abatutsi baserukira bimve ubushobozi isi kubera mu muto muto ibihumbi mirongo itanu usanga mm-hmm. ari igihe bazokwishyura ko bazona ingene buza ntituri ko turumvikana neza n'uko biriko biracikagurika ariko iciyumviro cyawe ariko uravuga ibijyanye n'ako gakarata ko kwivuza mituweli ndakumva ariko biracikagurika ati numva oh. mhm. mm. mm, urakoze cyane urakoze cyane evariste ubwira ijoro ryiza mu kayanza mhm. mu minota indwi tuzaba turangije kino kiganiro na kicenda twese turondere icyo ruteza imbere uburundi bwacu tubusanasandisha ibikorwa munyamahanga yashobora kutwubakira n'akarengo ubuntu burihabwa ibigira inama kanatsinda bigira imana barondeye twese turondere icyo imbere muze tubwubake nimuze nimuze tugire icyo uteze imbere nimuze nimuze dufatane muze tubwubake nimuze nimuze urundi bwa nyaburunga nimuze nimuze harazwe n'abasogokuru nimuze nimuze baro ni twese tugire icyo uteze imbere saa zibiri n'iminota mirongo itanu ubuntu burihabwa ibigiye inama bigira imana mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza ku rundi ruhande banyeretse ko hari uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe n'inda twakuye mwiriwe neza n'inda twakuye twakuye ari hehe izindi mu karere ka uvira muri ya kongo n'inda twakuye ariko inde amayero y'imipaka byombi wararindira inkoko imipaka leta z'u rwanda abantu twaba mwinshi kubera nyine kuko turi turahanzwe n'ubuzima tubayeho ariko kuri icyo mwarumvise yuko hagiye kugurugura urubebe rwa gatumba dusigaye turunda rw'abakuru kuko nk'umurundi ukuntu ariko aratotezwa ngaho ububwiye abwirwa sinzi yuko umukongomani ariko yo abaye ngaho mu gihugu cy'igihugu hmm. none turasaba leta mubyeyi leta ntakigima ugira icyo yokoze kugira ikigarukire ku kintu kiganire na leta ya kongo kugira no kubageha amahoro batanga ubuzima kuko iyo turi inkozi z'ikibuzima twari tubanye neza n'abakongomani twabakorera nabo bakatugenda amafaranga yabo hmm. batutuma turageze hari n'ubu tuvugana ndazi tuvuye kuri kugira kuri maziko yo guhamba umuntu dukena na yapfuye mu buryo buwe none y'uburundi leta byo nkozi birabe ngo tugire atatu igurwa dorari ibyo abanyamerika sinzi rero yuko n'abakongomani biba ariko bariko barabigenza guturondegwa hmm. n'igisirikare kikarondegwa n'igipolisi hasi hejuru kandi uwo bafashe baca bajana direkite no muhinda ngomaka tugure amapeni dese hmm. urumva turahanitse cyane vena leta byereka ibikore bafise bafise batugurira bafise mu gihugu cyacu c'amavukiro urakoze cyane izo santarare zigira abarundi kandi baguma bahanga mu mu magunira bahanga n'abagizi ntabwo amatongo hiyo ariko aragurishwa n'abarundi kugira baze barabagurira bafunguriwe mu madokumentasiyo cyangwa mu mapica umubabaro mm. kandi afite nta cyaha baba bagirizwa baranasabwe kugira bapime bacira imanza baba bagirizwa amakosa bareke kuba barabacana abagirizwa amakosa bakiri imanza mugabo atari n'icyo bagirizwa babarekure cyangwa bakaba babarunguka mu gihugu cyabo cy'u Burundi kugira basubire mu mihango iwabo kuko rero abariko barapfira ino ababyeyi babo bizera yuko bagiye gushyira imbere bose barapfuye mm, urakoze cyane n'ikibazo twakoze hano ku isanganiro kandi tubandanye dukurikirana turabe mu bibyo bijyanye n'imigenderanire ko aricyo bakiriho kirakogwa kugira ngo kumbura abanyagihugu baba bo muri congo cyangwa mu burundi boroherwe mu bihugu baba barimo urakoze cyane ijoro ryiza ngaho ibintu urakoze cyane kuko turahanze cyane tugeze habi urakoze cyane uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe ninda twakuye eee eh, mwakunde n'ikirayaza mhm. ku mutumba w'inyabukiga muri komine komine yande iba buhinyuza buhinyuza mu ntara ya muyinga duga ku ijambo ya muyinga mm, nako muyinga Eh, ikibazo nashaka gushyikiriza ku makuru yavuzwe mu bijyanye n'iyi mikino ya kamu ikintu nagomba ndabasabe ndahasiragiye muzoturondorera abashinga amateka kugira ngo mubahe umwanya ku iradiyo tuba abanyagihugu tubibariye kubera desi numva ukuntu bokwiga mituweli yahora igura ibihumbi bine ibigo ziragurwa ngo ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mm. kandi abo bashinga amateka aribo badusirukira mm-hmm. twashaka rero tumenye yuko ibyo bintu babyize abashinga amateka batarimo baduserukira iyo baba barimo naho tubabaza ibibazo bikurikira mm. ariko gani ko bayaga ubwo bwoko bwawe amafaranga leta ikeneye mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe bibiri na mirongo ibiri na kabiri nimba ishobora kuvuga iti nta rindi saganirizo ku bwawe yovaye yogayomu ko naho baba barimo barahiga amahera biragoye umwenegihugu yahora ananirwa na mituweli y'ibihumbi bine biragoye bwira aronka bibiri na bitanu byihuse ikindi nacyo nagomba mvuge ko mu kijyanye n'iyi sukari nibarabe leta ntihaguruke none ko mva muri sukuma batubwira yuko isukari iriyo hanyuma none mu banyagihugu kibura gute binanirana gute kugira umwe n'igihugu mushyikiriye barabe rero leta ntihagurutse hanyuma barabe iyo sukari yiherera nino agakombe twabona tugura magana abiri k'icyayi bamwe kahora kagukikirana ubwubu hmm. kageze ku magana abiri hmm. ko rero kweri urumva ko na twebwe turimo turahabonabonera bose ubwo rero nicyo kibazo nari nzi ko kweri twakorera duhekanye ku murakoze urakoze cyane niko bayanga ijoro ryiza himuhinyuza ubu munywanyi wa nyuma ah, akaba ari hafi turashobora kumwakira twashe turangiza kino kiganiro mwiriwe ntawe uhari banyeretse ko atawe uhari mwiriwe ninde arangije kino kiganiro bondi salvatore mu kayanza salvatore duga ku ijambo ucagagura intambara ari isemu hariho ijambo umushikiranganji yavuze ry'ubutungane bo mm-hmm. yaravuze yuko azorungika abagenduzi bato baragendera mu masentare mm-hmm. ubwo twe turiko turaraba nk'abantu dufite imanza mu masentare mm-hmm. turabye sentare y'intango irashobora kugutunganiriza ni sentare yo mu kayanza ikagutunganiriza ubwo urubanza rugeze ingozi umenga rugeze mu bubiko mhm. urashobora kumara nk'imyaka itatu cy'inkine mhm. urubanza rw'iwawe warujyanye n'ingozi ariyo baguhungururije sinzi mubura ntayunguruje mhm. ugasanga mbere we uritaba n'uwo yakungururije mbere ntiyitabe ukajya usanga nk'imyaka ine yiteze uri kuzendagira kandi wumva uri kurarondera muri iryo tongo umwana nk'umuntu mm. amabinga y'imiganira senari iterambere itunganiriza abanyakubahwa murakwiye gucungikira nk'umugenzi yogenzi karaba muri senari mm, urakoze cyane ko muri ibijyanye n'amasentare y'iyungururizo birafise ukuntu bitunganywa n'icyo amateka avuga mu gihe umuntu atitabye rimwe kabiri cyangwa gatatu cyangwa igihe urubanza ruriko ruradindira ah, birafise icyo bitegekanywa kugira ngo urwo rubanza ruheze rusubire rubandanye urakoze yego namwe murakozwe ijoro ryiza sarubato yego kumbura umushyikiranganje kumbura umushyikiranganje azoheza asubira agire ah, urugendo ubu ntaharugire muri ngozi aho muvuze hanyuma arabe izo manza muri ko muravuga ko zidindira urakoze cyane ni na hano duce turangiriza kino kiganiro gira icyo ushikirije cyo kuri uno wa cumi na kane rusa mu mwaka wa bibiri na mirongo irindwi na rimwe ndabashimiye mwe mwese mwatwakuye abatwumvirije mwakoze Albert Nduwaye yamfashije mu hinga bw'ivyuma nawe nyine ndamukengurukiye Eline Bell nibigene nariko ndakira no matelefone yanyu reka ndabifurize kugira ijoro ryiza tuze dusubire ku munsi w'ejo igihe cy'isaha icumi n'imwe z'agaturuturu mu kanya uh, nako ku munsi w'imana isaha icumi n'imwe z'agaturuturu mu kanya isase ni jean marie mayonga washikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi icyo ushikirije ngira icyo ibyo nabyo ni ibiki ego ngira ushikirije